El mismo Y yeah, dice. Ay papi, quiero que me tumbes. Ay papi, quiero que me tumbes. Ay papi, quiero que me tumbes. Ay papi, quiero que me tumbes. Ay papi, quiero que me tumbes. Ay papi, quiero que me tumbe. quiero que me tumbe quiero que me Y que no ande con paja Solo así se relaja, baja, baja y cántala. Yo sé que te gusta, nada, Porque te quiero poner como te puse ayer, Se malió porque ayer no le quise meter. Ahora quiere que la tumbe, que mala costumbre. Yeah, yeah, yo te voy a quitar el G-string, G-string, G-string, string string string Para darte pipirín, ping, pipirín, ping, pipirín, ping, ping, pin. Toca Tocala, socala, tonala. Pa' que sienta mi pala. Subila, bajala, chupala, la sobala. dentro de tu cu, agítala. Hey. Quiero agarrarla, sobala, la, socala, tonala. Pa' que sienta mi pala. Subila, bajala, chupala, la sobala. Y dentro de tu cu, agítala. el mismo prevaguan. Y yeah, es El fácil, bro. Big up, big up for the cabet. Yeah, baby. <laughs> Alemán, que dice arm, arm, arm. You only want to this guy. Te lo dije Nelson Barrett y Anthony Boden. Hey, yeah. Arm, arm, arm. Hey, hey, hey,